abuztuak hogeita bederatzi ditu gaur osteguna da eta hau berrion albistegia duzue berriozarri irratiaren albiste emankizuna jaiei elkartasunez jantzitako txupina zaziera eman zitzaien. Berriozarko auzokideak laguntzeko elkartearen presidentea den Javier Labianok atzoko seiretan txupina bota zuen berriozarko jaiei hasiera emanez. Eguzki plaza puntoneten jasoa den elkarrizketa batean zioenez txupina botatzea egukitu izanak jorratzen duen lanaren errekonozimendutzat jotzen du. Txupina botatzea ore bat dela komentatu zuen eta akaso beraiek ematen duten zerbitzua hobetzeko gogoak berpizten direla azpimarratu zuen. Javier Labiano berak elkartasunez jantze zuen jendez beteriko eguzki plaza. Hortxe bere hitzak. Gracias, Manuel Fas. Por vuestro apoyo y solidaridad. Hola, Manuel Fas, Cojaña. Viva Manuel Fas, Solidario y Opa, venga, venga. Esa sensio las palabras. Eh, eta orain zuziria pisto eta badoa. Hortxe dugu, zuziri atera gara, bera bat eman dio eta baten txispak bestea ere piztu dute eta horregatik aurten gau zuziri Berriozarko udalak berriozar irrati aintzatetzi zuen herriaren informazio tresna delako, baita herriko itasunari irekia dela, eh, dagolako. Txupinaren aurretik udaletxean bertan egiten den ospakizunean, kultura arloko komisioko partaide baten proposemena izanik, berriozarko irratia irretia aintzatetxi dute. Herriarentzako informazio iturria delako batetik, eta bestetik parte hartzea anitza izatea sustatzen duelako. Ospakizun berdinean, San Esteban koruari errekonozimendua luzatu zen, jai giro, naiz ekitaldi ezberdinetan animazio lanean izan duten lanarengatik. Errekonozimendu emotiboena, bikendi etxeberriak jasotakoa izan zen, erraldoi eta kilikien konpartxan egindako lanarengatik bereziki. Ekitaldi berdinean, jaietako kartelen lehiaketako irabazlei, baita berdintasuneko alorrean barne egindako argazkilaritza txapelketaren irabazlei, sariak luzatu zaizkie. jaietako erantzun kidetasunaren aldeko manifestua bi mila garren jazarpenari estop. Berriozarko udalak onako mezua zabaldu du eta jaietan zer, horren bidez, gure herriko pertsona guztien sentsibilizazio eta implikazioa areagotu nahi da, zenbait ideia indartzeko. Bat, erantzukidotasuna. Bigarrenik, ingurumena zaintzea. Hirugarrenik, gizarte bideragabekeria salatzea eta gizarte elkartasun eta justizia sustatzea. Laugarrenik, kontsumo ohituren gizarte aldaketa, gizarte iraunkorra errazteko. Ta azkenik, sexu jazarpenari eta erasoei aurre egitea. Ezetza beti da ezetz. txikiek helduek ere gaur jokatuko dituzte botzetako txapelketaren finala. Gaur, eguerdiko amabiterdietan, prikimailu izeneko talde berrio zartarrak, txantrearra den beste talde baten kontra jokatuko du finala. Arratxaldeko bostetan ordea txikiek hartuko dute txanda. Sarien banaketa, kasubiretan maizerren eskukoa izango da. Eta maizterrak edo maiordomoak aipaturik aurri zenean e, da beren eskuko den oiko den e, dantzaren erakustaldia. San Estebani hor ematen dio meza behin bukaturik maizterrak jota eta porrusalda bat dantzatuko dute. Jarraian ulargiko gaztetxoak ingute dantza. Azkenekoz txorizuri dantzataldekoek lekuko harturik. Guzti hau errezarreko baratzen ezanen da. Segidan maizterrak luntxa banatuko dute bertamildutako lagunen artean. Gaurko gainontzeko ekitaldi nagusiak ere herrizarren izanen dira. Eta kirolari dagokionez San Cristobal elkartearen eta Labarga Peñaren arteko atxoko interpeñen finala oso berdindua izan zen. Finaleko partida borrokatu behar izan zuten bai batzu zen besteak. Partida bitantora berdinduta geratu zela, penaltian fasean ezautu genuen azkenik partiduaren irabazlea. San Cristobal elkartekoak izan ziren irabazle. Istiluentzako parada ere izan genun. lagunen talde batek edaria pistean bertan bota zutenean. aldiaz mintzatzeko une dugu oraingoa zer dio gaurko iragarpenaz e, iragarpenak e, eh, garasi Bai Xabi goizean lanbroa talainoa sortuko dira zerua odi gutxirekin egongo da Ipar osagaiko aizea ulbizia ibiliko da, egunaren lehen zatian ipar mendebaldekoa negusituko da. Temperatura minimoak gutxi jaitsiko dira eta maksimoetan aldaketarik ez edo gutxi goko dira xabi jolasea eta hau izan da guztia gaurko albistegiari dagokionez informazio gehiago zen orduetan berriozarri irratiaren sintonian fm punto sortxian edo ordu oro interneten eguzkiplaza.neten.